บุ๊กทูเก้าสิบสองอนุประโยครองลงมาที่สอง anak kalimat dengan bahwa dua ผมโมโหที่คุณนอนกรน hal itu membuat saya jengkel kalau kamu mendengkur ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก hal itu membuat saya jengkel kalau kamu minum begitu banyak bir ผมโมโหที่คุณมาช้า hal itu membuat saya jengkel kalau kamu datang sangat terlambat ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ saya pikir dia membutuhkan dokter ผมคิดว่าเขาไม่สบาย saya pikir dia sakit ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Saya pikir sekarang dia sedang tidur. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Kami berharap bahwa dia adalah miliuner ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit. ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Saya telah mendengar bahwa mobilnya benar-benar rusak ผมดีใจที่คุณมา Hal itu membuat saya senang Anda datang ผมดีใจที่คุณสนใจ Hal itu membuat saya senang bahwa Anda tertarik ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Hal itu membuat saya senang kalau Anda mau membeli rumah. ผมเกรงว่า รถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Saya khawatir kalau bis yang terakhir sudah pergi. ผมเกรงว่า เราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Saya khawatir kalau kita harus naik taksi ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว saya khawatir kalau saya tidak bawa uang